بسم الله الرحمن الرحيم وجينا لمنيزي مونغو موينغي ورحمة موينغي كرهيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة Hawakuwa waliokufuru miongoni mwa watu wa kitabu na washirikina waache walionayo mpaka iwajie bayana. Rasulun min Allah yatlu suhufan mutahhara. Yaani mtume aliyetoka kwa Mwenyezi Mungu anayewasomea kurasa zilizotakasika. Fiha kutubun qayyimah. Ndani yake mna maandiko yaliyonyooka. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه ولا هاوكفاريكيانا واليوبيو كتاب الا بعد ya kuwajia hiyo bayana وما امروا الا ليعبدوا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه Nao hawakuamrishwa kitu ila wamwabudu Mwenyezi Mungu kwa kumtakasia dini, wawe waongofu na washike sala na watoe zaka. na hiyo ndiyo dini madhubuti. Innal ladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyah, hakika waliokufuru miongoni mwa watu wa kitabu na washirikina wataingia katika moto wa jahannam wadumu milele humo hao ndiyo viumbe waovu kabisa innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah hakika walioamini na wakatenda mema hao ndio bora wa viumbe.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 Mwenyezi Mungu yuradhi nao na wao waradhi naye. Hayo ni kwa anayemwogopa Mola wake mlezi. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Suratul Bayyina imeteremka Madina. Watu wa kitabu yaani Mayahudi na Wakristo wamejua kutokana na vitabu vyao na washirikina wa maka wakajua kutokana nao sifa za nabii wa zama za mwisho. Na yalikuwa yanatakikana kutokana na hayo ni kuwa wamuamini huyo nabii pindi akicheuliwa. Lakini alipoteuliwa miongoni mwao mtume wa Mwenyezi Mungu mwenye kuungwa mkono na Qur'an, walihitalifiana na wakaacha ahadi yao. Na vitendo vya watu wa kitabu katika hayo vilikuwa viovu zaidi kuliko vya washirikina. Na hukumu ya watu hawa wote akhira ni kukaa milele katika moto. Na waumini watu wa vyeo vya juu kwa fadhila ndio bora wa viumbe. Malipo yao ni kukaa milele peponi na kuridhika kwa kuyapata wayatakayo na kupewa wanayoyapenda. Hii ndiyo neema ya mwenye kumhofu Mola wake mlezi. Hawakuwa waliomkataa Mwenyezi Mungu na mtume wake miongoni mwa Mayahudi na Wakristo na miongoni mwa washirikina waache kughafilika kwao na ujinga wao kutoijua haki mpaka iwajie hoja ya kukata. Na hoja hiyo ni mtume aliyetumwa kutokana na Mwenyezi Mungu awasomee kurasa zilizotakasika na upotovu ndani yake zimo hukumu zilizo sawa zenye kutamka kwa haki na kwa yaliyo ndiyo wala hawakufarikiana waliopewa kitabu katika Mayahudi na Wakristo Ila baada ya kuwajia hiyo hoja iliyo wazi yenye kuonyesha ya kwamba Muhammad ndiye huyo mtume wa Mwenyezi Mungu aliyeahidiwa katika vitabu vyao na hawakulazimishwa jambo katika waliolazimishwa, ila iwe ibada yao kwa Mwenyezi Mungu ni kumsifia yeye dini, waache upotovu, wasimame sawa kwenye haki na wazihifadhi sala na watoe zaka, na hiyo ndiyo mila iliyonyoka. Hakika wale waliokufuru katika watu wa kitabu na washirikina wataingia katika moto wa jahannam wala hawatatoka humo. Hao ndio waovu wa viumbe kwa itikadi na vitendo. Hakika wenye kumwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake na wakatenda vitendo vyema, hao ndio bora ya viumbe kwa itikadi na vitendo. Malipo yao akhera kwa imani na vitendo vyema walivyovitanguliza ni mabustani ya kudumu yenye kupitiwa na mito kati yake. Watakaa humo milele. Mwenyezi Mungu amepokea amali zao na wao watamshukuru kwa hisani yake aliyowafanyia. Hiyo ndiyo jaza ya mwenye kuiogopa adhabu ya Mola wake mlezi, akaamini na akatenda mema.